Crescas la emo vivi sola. Sol vivantoi estas consideratai ofte tiel che mancas io al ili. Tu partnero, tu sociai contactoi, au sociai competentezoi. Eble ec vivo senso. El suda coreio nun venas presento de sol vivado, kiu metas demando signon al tiu vido. Sub la titolo hon joc, kio estas traducebla per unu persona tribo, pli cae pli da correoi desiras por si vivon, kio sin fermas contra la desiroi cae besonoi de la comunumo. Multai hon joculoi nege ezigas, cae preferas arangi sian vivon sola, cae laula proprae besonoi. Ne nur en Coreio homoi cun tiu conscia decido, vivi sola, rencontas mirinde fortan resiston. Ancau en centra Europo, virinoi plei mal frue dum siai tridecai iaroi estas demandatai pli mal pli recte pri sia familia planado. Cae sol vivantai viroi povas esti certai, che malantau ilia dorso aperas supposoi pri ilia sexa activezzo. En Germanio, la dexes milionoi da heimai unu personai mastrumeioi certe consistas grand parte el homoi ce ciui la infanoi jam fondis propran heimon au kies partneroi foriris, sed ne nur precisae nombroi pritio ne existas. Elenchetoi pri sentoi de solezzo, tamen oni povas reconcludi, che certe ne ciu sol vivanta homo suferas pro solezzo. Ni supposas che en occidentai socioi la granda plimulto de la sol vivantoi faras tion libervole, diras germana sociologo. Se ne estus tiel, La tutmonda cresco de solvivado, en modernae socioi, appenao estus explicebla. En Coreio, en Usono, Svedio, cae Grand Pritio, en proximum et triono de ciui heimae mastrumeioi, vivas nur unu persono. En Germanio estes ecch pli ol quardec procentoi. Pli cae pli ofte homoi active electas tiun vivo formon por si, el plei diversai motivoi. La honjo ne estas homogena gruppo, ili ja vivas sen excepte solai, set ne ciui sin decidis contrao geezezzo au contrao infanoi. Celcae el ili havas rendevuoin, aliai ne practicas sexumadon. Celcae el ili evitas dungigion, cae laboras exclusive liber profesie, por ne havi collegoin au cefoin. Por multae gravas arrangi sian liber tempon sola, exemple mangi sola au iri sola en kineion. Ne nur en Coreio la nombro de consciai sol vivantoi estas intertempe tiom granda, che entreprenoi comenzas agordisin pri ili sur interretae platformoi, usantoi interchanges informoin pri servoi cae productoi por unu personae mastrumeioi. Exemple, oni recomendas restauratioin en ciui eblas bone mangi sola. Ancao en la publicae comuniciloi shangigas la presento de sol vivantoi, ciui esperas pri partnero directe al unuopae personoi cibi tre contente vivas solae. Malantau tio ne laste staras ancau economiae interessoi, car se la mastrumeia viv en speso ne devas esti espesata por la clerigo de infanoi, tiam la hongio culoi ofte estas pli bonhavai ol la averaggio. Precipe en collectivisme organizitae socioi de asio, la sin pri individua vivo signifas rifuson de gis normoi. Pro tio ne estas mirige, che inter la unuae honjo culoi estis multae virinoi, kiwi per la sol vivado escapis el la limigoi, kiwin in gintai virinoi, devas ancorao automate toleri. Encore io, al tio appartenas exemple la perdo de mon acira laboro, cae la plenumo de ciui prisorgai laboroi en la familio. Nelaste la solvivado promesas pli grandan mem estimon. Honjoculoi sercias la felicion ne en la extero, sed ili sin al alla sin esplorado. Ili giuas sian propran eston cae prenas la liberezzon sorgi precipe prisimem. Malantau tio staras la eccono, che la plei stabila cae plei daura rilato estas tiu cun si mem. Tiam supposeble tiui havas avantagion, ciui bone povas elteni sin mem.